Այսօր իմ մասնագիտությունը հաղորդաշարի Անդրանիկ թողարկումն է։ Այսուհետ ամեն չորեքշաբթի հանրային ռադիոյի եթերում կհանդիպենք այս հաղորդաշարի շրջանակներում։ Այն մեզ հնարավորություն կտա ճանաչել տարբեր ոլորտների եւ մասնագիտությունների տեր մարդկանց, ծանոթանալ նրանց արհեստին ու արվեստին։ Մասնագիտության ընտրությունը մարդկանց կյանքի կարևորագույն խնդիրներից է։ Սխալ ընտրված մասնագիտության դեպքում երբեք չեն կարող հասնել հաջողության այդ բնագավառում։ Մասնագիտության ճիշտ ընտրությունը կյանքում հաջողակ լինելու, աշխատանքում ինքնակատարելագործվելու, ինքնահաստատման հասնելու, բավարարվածության զգացում ունենալու կարևորագույն գրավականն է, որով կերտում ենք հուսալի եւ բարեկեցիկ ապագայի հիմքեր։ Արեստավարժությունն ու դրա շարունակական կատարելագործումը մասնագիտությունը դարձնում է արվեստ։ Եթե մասնագիտությունը առաքելություն է, ապա դժվարություններն ու կյանքի զանազան հանգամանքներ չեն կարող մարդուն շեղել իր ուղուց։ Բարձր պրոֆեսիոնալիզմը մասնագիտության վերապոխված արվեստն է։ Նախքան իմ հյուրի ներկայացնելը տեղեկացնեմ, որ ձայնասրահում ձեզ համար աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ հնչյուն է ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը։ Օրվա հյուրս գեղանկարչուհի Լիանա Քոչարյանն է, ում համար նկարչությունով ոչ թե զբաղմունք է, հոբի կամ մասնագիտություն, այլ գեղեցիկը արարելու հնարավորություն։ Ողջունում եմ ձեզ Լիանա։ Նախ ինչպես եք սկսել ձեր ստեղծագործական ուղին, որն է եղել ձեր առաջին գաղափարը։ Սկիզբը ես չեմ էլ հիշում։ Ես ինձ հիշում եմ նկարելիս։ Ամենավառ հիշողությունը այն է, որ հայրս մեզ զբաղեցնելու համար։ Սովորակը մատիտով այն ժամանակ գրիչներ չկային։ Թաթախում էինք թանակի մեջ գրում։ Հենց այդ գրիչներով լրացնելով մատիտի գծերը նկարներ էր նկարում ես համար, որպեսզի 5 երեխա էինք զբաղեցներ։ Ամեն ինչ սկսվել է երևի այդտեղից։ Ոչ մեկ դեպք եմ հիշում, այլ գեղեցիկ վառի երազինման հիշում եմ, որ մանկությունը այդ տրամադրության մեջ է զարգացել։ Սկիզբը երևի դա է, եւ նաեւ որ Աստված դրել է երևի իմ մեջ Դուք համամիտ եք այն կարծիքին, որ արվեստագետ ծնվում են, այլ ոչ թե դառնում։ Կա հա, որ ջանքեր են գործադրում դառնալու համար, սովորում են, ուսում են ստանում ուսումնական հաստատություններում ես դա շատ-շատ եմ ողջունում, որովհետև ես բախտ չեմ ունեցել բարձրագույն զարգացած միջավայրերում կրթություն ստանալու եւ իմ մակարոնները մեծամասամբ ձեռք բերել իմ արվեստի եւ ուղղությունների եւ ձևերի ոչ թե մտածել որ ես մեծ նկարիչ եմ ուզում դառնալ։ Իմ մտքում երբեք չի եղել հիմա էլ չկա նաև բնավորություն է դա երևի գալիս է իմ դաստիարակության համեստությունից որպեսզի իմ համեստությունը քողարկեմ ես հաճախ ինձ ակտիվ եմ պահում որ հանկարծ չտեսնեմ որ ես համեստ եմ իմ հատկանիշներով պետք է օժտված լինի իսկական գեղանկարիչը գեղեցիկը սիրի պետք է գրեհկաբանությունից շատ հեռու մնա ցանկանա գեղեցկացնի աշխարհը լավով լցնի Պարզով, արևով, լույսով, ինչպես նաև գեղեցիկը իր մեջ գրի։ Եթե նա չգրի գեղեցիկը իր մեջ, ամփոփված չլինի այդ հատկանիշները, փոքրիկ բջիջներով ուղեղում սրտում, արյան բջիջներում, նա այդ հակումները չի ունենա։ Ինչպես են ընտրվում ձեր նկարների թեմաները, ինչքան ժամանակ եք հատկացնում նկարելուն։ Նկարի թեման բերում է հենց նախքին թեման երբ նկարելու աշխարհում ես, դու նկարիչ ես, չէ՞։ Դու միշտ փնտրում ես, թե ել ինչ հետաքրքիր նկարչական հնարքներ անես, որը նաև հավատարիմ է քո նկարչական աշխարհին ոչ թե նկարում ես մի սիրուն աղջիկ, սիրուն թարթիչներով, դա էլ ես տեղադրում այդտեղ, բայց նկարիչը աղջկան նկարելով հանդերձ նկարչական հնարքներ է փնտրում, որոնում է ստեղծագործական մասնագիտական իր աշխարհը մշակում է ինքը իրեն է փնտրում։ Եվ հասունանալով նկարիչը ոչ մեկի հետ չի մրցում, չի տեսնում, ես մեկի ինչ նկարից ինքն էլ նկարի, այլ ինքը մրցում է իր հետ։ Ամեն օր ես մրցում եմ ինքս ինձ հետ։ Ուրիշ ոչ ոքի։ Ինչու այս նկարը արեցի, ուրեմն, ահա, այսպես մի հնարքել կա, մյուս նկարում կանեմ։ Եվ այդպես թեմաները մեկը մյուսից ծնվում են։ Դա շղթա է, ինչպես գենետիկորեն հայրը որդին նրա որդին նրա թորն է, չէ՞։ Բոլորը նման են իրար։ Մեկը մյուսին նմանությամբ հավատարիմ եւ բնավորությամբ եւ գույնով նույն եւ նկարներն են այդպես եւ այդպես է պետք է լինի Եթե օտարված է մեկ նկար նկարչի ստեղծագործություններից, ուրեմն ինչ որ բան խափել է ինքներեն։ Ինքներեն հավատարիմ չի մնացել։ Արվեստի ոլորտում կա մեկ ում աշխատանքը ձեզ ոգեշնչում է։ Շատերն են ինձ ոգեշնչում։ Ես շատ նկարիչներ եմ սիրում։ Չնայած ես գեղանկարիչ չեմ, ձևավորող նկարիչ չեմ, բայց ես Քանդակներ եմ շատ սիրում, բայց չեմ անում քանդակներ։ Ես ոգեշնչում եմ Ռոդենով, ոգեշնչում եմ Երվանդ Քոչարով, այդ ворակի, այդ տիպի նկարիչներով։ Մեծեր են իրանք, ես շատ եմ հարգում գլուխ եմ խոնարհում իրենց արժեվ, որտեղ իրանք հզոր նկարիչներ են։ Եվ ոչ միայն իրանք, շատերը կան, Հանրությունը ինչ է ակնկալում եղանկարչից, ինչ սպասելիքներ ունի, ինչ հասարակական պահանջ է դրված նկարչի առջև։ Հասարակությունը պատրաստ չէ արվեստի արվեստ ընկալելու համար։ Ինչու։ Միշտ էլպես է եղել։ Հասարակությունը իր ճաշակ ունի։ Երևի մենք ենք թերացել, որ ճիշտ չենք մատուցել նրանց ճաշակը, էլ չենք հղկել, փապկացրել։ Նրանք ռաբիզական նկարներ ավելի շատ են սիրում, քան իսկական նկարներ։ Եվ շատ ցավալի է։ Նկարչությունը ձեզ համար մասնագիտություն է, եթե այո, ապա հնարավորության դեպքում նորից կընտրեիք այն։ Իհարկե, դա մասնագիտություն չի, դա քո կյանքն է։ Երևի ես միջև մասնագիտություն չեմ ընտրել։ Մնացել եմ նկարչության մեջ, միջև նկարում եմ երեխայի նման։ Ծնողներս ուզում էին ինձ տան բժշկական քոլեջ, որ ես քույր դառնամ։ Չէի ուզում, չէի պատկերացնում այդ մասնագիտական ոլորտում։ Մասնագիտությունը դա է։ 60 տարեկան եմ դառնում, միջև նկարում եմ երեխայի նման։ Եվ առանց դրա չեմ կարող ապրել։ Դուք որպես արվեստագետ, որքանով եք ձեզ գնահատվածքում։ Շնորհակալ եմ իմ շրջապատից, ում որ հանդիպել եմ իջեւ հիմա։ Լավ գնահատանքով են իրանք ինձ հետ շփվում, թե հասկանալով, թե որպես մարդ մեծարելով։ Միշտ էլ աշխատում եմ այդ փոխադարձ կապը ողել, որ ես իրանք որպես մարդ, որպես գնահատող անձինք միշտ պահեմ իմ շրջապատում։ Նկարչությունը այսօր Արցախ միջտեր է կատարում։ Դժվար հարց է։ Ինչ որտեղ անտեսված է, բայց նաև իր մակարոնների ճանապարհով արվեստի մեր կերպարվեստի աշխարհը իր գործը ուզում է անել մեր նկարիչներից միջոցով։ Ինչ որտեղ նախարարության շնորհիվ, բայց ոչ այնքան ճիշտ ուղիներով Տարիների վեր մենք չենք հասել մեր ճիշտ նպատակին, որը եւ այնպես անձև է, դեռ չգիտենք թե այդ ոնց է, այդ ճանապարհը որտեղ է։ Մի հերո խոր անտարի մեջ գնում ենք դեռ, բայց գործ ենք անում։ Մենք մեր գործով ինչ հրաժեշտներ երեւ թողելու ենք։ Ես որ 7-րդ դպրոց կերպարվեստի դասատու էի 83 թվականից դասավանդել եմ։ Դպրոցներում նկարչության դասատու չկար։ Դրանից հետո զարգացավ, երկու համալսարաններից թողարկում են ուսանողներ, հիմա էլ որակ չկա։ Ինքան դիպլոմ են գրում դրում ձերքներին, գալիս եմ այս նկարի չեմ կարող այսպեսի բան անել, ասում վերցրես գործը անել չի կարող խոտան է տվել արդեն ժամանակը։ Բայց էլի կան երիտասարդ նկարիչներ, որ այդ խոտանի մեջ չեն մտնում։ Մի քանի հոգի կան, որ լավ նկարում են եւ ապագայում տեսնում ես իրենց մեջ։ Ինչպիսի հաճախականությամբ եք հանդես գալիս անհատականության հանդեսներով։ Մի քիչ ծիծաղելի է ինձ համար, ասում չի, միջի հիմա անհատական ցուցահանդես չեմ արել։ Այն տարիներին, որ ոգեշնչված էի, որ պիտի անհատական ցուցահանդես անեմ, տարիներին պատերազմ էր Շատ երեխաներ եմ բերել իմ կյանքը գեղեցկացնելու, լարացնելու։ Միաժամանակ շատ բաներ եմ ուզացել եւ շատ բաներ եմ արել։ Այդ տարիներին էլ չեմ ասել անհատական ցուցահանդեսներ արան, նրանից հետո ասում, այ մարդը պետք է անեմ, որ ինձ ճանաչեն, նկարիչ պետք է ցուցահանդեսներ անի։ Ես անհատական ցուցահանդես չեմ արել, բայց ոչ մի ցուցահանդեսից ես չեմ զրկվել, միշտ մասնակցել եմ, միշտ աշխատած գործեր եմ ունեցել, ներկայացրել եմ եւ այստեղ եւ դրսերում։ Ինչ պատվոգրեր, կոչումներ ունեք դուք որպես նկարիչ եւ այդ բոլորը որևէ նշանակություն ունեն ձեզ համար եւ եթե այո, ապա ինչպիսի։ Եթե արվեստագետն է խոսում մեջ, դա նշանակություն չունի բայց մեկ-մեկ լինում է որ մարդն է խոսում իմ մեջ եւ հպարտանում եմ որ մեդալներ եմ ստացել եւ բանակից պետական մրցանակի դափնեկիր եմ Եղիշեյանվան մրցանակ եմ ստացել պաշտպանության բանակի զորամասերի ձևավորը զարդարելու կոնկրետ հնարավոր էր մի այլ գործի համար ստանայի բայց ուշադրությունը բևեռել են այդ բանակի համար ահռելի աշխատանք արել կատարվել դրա վրա եւ դրա համար ստացել եմ այդ մրցանակը Ձեր լավագույն գործը որն առանձնացնում եք մյուսներից, տարբերում եք։ Ես մի քիչ այլ ժանրերի մեջ եմ աշխատում։ Դրա համար չեմ կարողանում կոնկրետ մի գործ վերցնել։ Դա սպորտ չէ, որ ասենք, ես ինչ ժամանակ, ես ինչ ծանրությունը բարձրացրի այդ օրը ինձ համար, արվեստը այնպեսի բան չի դա փափուկ աշխարհը կարող է մի փոքր ճեպանկար անեմ այդ ճեպանկարը իմ մեծ յուղաներ աշխատանքից ուժեղ լինի որպես արվեստի գործ Բայց նա էլ եմ սիրում, սա էլ եմ սիրում։ Գերարական աշխատանքներն էլ եմ սիրում։ Կան գրքի ձևավորման աշխատանքներ։ Միշտ սիրում եմ ամենավերջինը որտեվ զարգացման փուլը չի ավարտվում, մոտ միշտ զարգացում է գնում եւ ամենավերջին միշտ լավ է լինում։ Բայց գնում ասենք 30 տարի առաջ մի նկարազարդած գիրք ասում, ինչքան լավ եմ արել, իսկ սրան էլ եմ սիրում։ Չես կարող մեկին առանձնացնել ինչպես երեխաներիդ։ Հիմա ես 4 երեխա ունեմ, 5 թոռ։ Որին եմ ամենաշատը սիրում։ Թորնիկին անգամ եմ սիրում, ասում երեխայի էս չեմ փոխի։ Ինչ կմաղթեիք սկսնակ նկարիչներին, այն երիտասարդներին, ովքեր իրենց առաջին քայլերն են կատարում արվեստի այս ոլորտում։ Մեծ սեր կցանկանայի, մեծ ցանկություն, մեծ միշտ շեշտում եմ, մեծ հենց այնպես չի, որ ասեն դպրոց ավարտել եմ, բալը այստեղ չի երիկում, նկարչական նստեմ էլի։ Այդ դա չպիտի տեղի ունենա։ Պետք է բացառվի լրիվությամբ։ Պետք է սովորեն մի քանի հոգի, ամենալավերը։ Ես այդ ցանկանում եմ, որ իրենք խելքի գան եւ Այսինքն սիրով պիտի ընտրեն։ Սիրով, մեծ սիրով, մեծ մեծ ցանկությամբ մեծ նպատակներով, մեծ ակնկալիքներով պիտի գնան իրենք վրձին վերցնեն եւ սկսեն արվեստի աշխարհում աշխատել։ Շնորհակալություն Լեանա հաճելի եւ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն թե ստեղծագործական եւ թե անձնական կյանքում։ Բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանը։ Կհանդիպենք հաջորդ 4 շաբթի նույն ժամին։